บุ๊กทูห้าสิบแปดเป็นกิสเดชมอชตวเนี่ยอวัยวะคูโนดาลิสผมวาดรูปผู้ชายอัชเปียชูวีราเริ่มจากศีรษะก่อน pirmiausia g a l ผู้ชายสวมหมวก vyras n e š i o j สครีเบลมองไม่เห็นเส้นผม p l a u ูนามา a ีเ t มองไม่เห็นหูด้วย a อ s ų taip pat n e m a t y มองไม่เห็นหลังด้วยนูการอสเตป p p a า n e m a t y ผมกำลังวาดตาและปาก Aš piešiu akis ir burną. ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะ Vyras šoka ir juokiasi. ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว Vyras turi ilgą nosį. เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา รังคเซสเสลกุลาสดาเขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยอังคาคลุสเนชวยชาลิกามันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็นดับบร์จิมะอิรชาลตาแขนแข็งแรงรังคุสติปรุสขาก็แข็งแรงด้วย โคโยสเตปัตสเตปรูสผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะวีรัสอิระอิสเนียโกเขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุมยิสเนเนชโยเคลนูอิร์ปาลตูแต่เขาก็ไม่หนาวสัน่นเบตวิรุยเนชาลตเขาคือตุ๊กตาหิมะ Jis yra senis besmegenis.